Sad ćeš vidjeti kako ajetno mi tiču. Ja inače, mi ću vam reći čisto. nek se ne sekira ni jedan musliman, ni muslimanka, a njima ti sporova bude. Što se tiče mene, nasudnji dan dolazi čist kod majke rođa. Tako mi je Allah sve što god je bilo, ja halal. Svi, bez izuzetka. I oni špijunima što me špioniraju. I njima halal. Ne interesuje. U nafsima. i svima. Ne interesuje. A pravo je kod Allaha. Ono što uzviš ili traži, to ja ne mogu. Ja govorim za sebe. Ono što je meni. Ono I želim da vam kažem da vas volim Allah radi. Da volite jedan drugog. Allah vas nagradio svakim. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. عبث الغدا بعبرة المشتاق وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى To što vi izmišljate nama imena, da smo ovo, da smo ono, to nama ne predstavlja problem. Zovite nas ako hoćete hrncima. Svejedno nam je. A pa poslanika ste nazivali tako. Gore od toga. Pa jeste li šta napravili? I njega ste htjeli ubiti. Pa jeste li šta napravili? Htjeli ste poubijati sve ashave i na bedru i na uhodu. I na hendeku. Mislili ste da ćete šta? Da ćete završiti misiju. Što niste to uradili? 1600 i nešto godina pokušavate da zatrete, Nikako vam ne ide od ruke. Šta je problem? Problem je što ste vi mušici, a mi imamo svog gospodara. I problem je što vi, vama, što imate sve, svu tehnologiju, mi nemamo ništa. I problem vam nastane onda kada vidite da se mi brinemo za svoj vjer. E to vam je najveći problem. Kada vidite da mi brinemo da ovu vjeru niko ne dira. ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى الآفاق كم أسعدت قلبا حزينا بائسا كم جففت دمعا من الأحداق من الأحداق كم أسعدت قلبا حزينا بائسا Ja sam ukro milion eura. Gospodar moj, dajem za džamiju, primi od mene. Ili od kamate. Od harama. Ovo samo može uraditi čovjek koji uopšte ne zna kome je gospodar. Da moli Allaha da mu grijeh primi kao ibadet. A umet je prepravljen grijesima, braćo. Umet je prepravljen fetvama i za koji se samo kriju pare su sugniz. Prepravljen. Hoćeš da sviraš, naćemo ti, nije problem. Hoćeš da prevariš nekog Da ovo sve naćeš sve danas. Da ti žena skine hijab, sve ćeš naći. Da se našminka, da čupa obrve, da, da, da, da, sve ćeš naći. Samo tražiš rezidenciju i nije problem.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 A koga Allah ostavi u zabludi, pravedno, da luta u svojim tvinama ti mimo njega te bareke, voteala, nećeš naći nikoga da ga uputi na pravi put. A zatim, najispravniji govor, najbolji i najljepši govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke, voteala. Najbolja uputa, najsigurnija uputa, uputa koja vodi u džennet je uputa Mohameda sallallahu alaihi wasallam. A najopasnije stvari po vjeru, po islam su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi vatru. Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke u koji nas je uputio na pravi put. I molimo ga uzvišeno da nas na ovom putu učvrsti na putu istine i da na ovom putu da nas pomogne da učvrsti naše korake i da tako obožavajući samo njega te bareke o ta'ala i završimo na ovom prokletom dunjalku. Amin. U ajetima koje, koje smo učili, uzvišeni kaže الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Uzvišeni kaže u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja meleci u ajetu koji smo pročitali koji drže arš meleci koji drže arš sura mu'min meleci koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i slave svoga gospodara. Meleci veličaju i slave gospodara i vjeruju u Allaha te bareke a zatim meleci koji drže arš, arš veličaju svoga gospodara, vjeruju u njega. Ovi meleci, braćo moja, mole da budu oprošteni grijesi vjernicima. Ovi meleci mole Allaha te bareke gospodara Arša veličanstvenog, svega što vidimo i ne vidimo, mole Allaha da oprosti grijehe njegovim robovima. I pogledajte dove meleka. Šta meleci dove? Oni govore, gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću svojom i znanjem. Zato oprosti, molimo te da oprostiš onima koji su se pokajali i slijede tvoj put. Meleci dove, braćo moja, Allaha te bareke otala, za one koji su se pokajali i ne samo pokajali jer nije dovoljno i oni koji slijede tvoj put. I sačuva i patnju Ovo dove meleci. Zatim dalje ide dova. Kažu Rabbena džennati abnini leti وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Gospodaru naš, uvedi ih u Edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, ali one koji su bili dobri. Ti si, kaže, u istinu silan i mudar. Dalje dove meleci. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ Jaume idin fekad rahimte, wa huvel feuzul I poštedi ih kazne zbog ružnijih dijela. Jer koga ti tog dana poštediš, ti si mu se smilovao. A to će, kaže, biti zaista veliki uspjeh. Braćo moja, pročitali smo iz Allahove knjige koliko samo počasti, između ostalog i ovog ima Allahov rob. A jeste li obratili pažnju šta dove meleci kada kažu gospodaru moj, oprosti onima koji su se šta? Pokajali. I onima koji slijede tvoj put. Zato što melek ne može dobiti za ono ko se ne pokaje. Meleka je Allah te bareke o tala nadahnuo da dovi. Kako? Pogrešno? Ne Oprosti onima koji su se pokajali i slijede tvoj put. Pa blago onima, braćo moja, koji su se pokajali i slijede put koji im je Allah te bareke o zadovoljan. Neka znaju sigurno da su oni od ovih na koje se ova dova odnosi. Neka znaju sigurno da su ti i takvi, oni koji se kaju i mole Allaha za oprost i slijede put poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oni su ti koji obuhvata dova meleka. Oni su ti koje obuhvata doma melika. Kaže Allah te bareke wa ta'ala u svojoj knjizi Kul ja ibadi allazi yasrafu ala anfusim la taqnutu la taqnatu min rahmeti Allah inna Allah yagfiru dhunube džemija innahu huvel gafuru rahim. Kaže uzvišeni, reci, o robovi moji, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijeo oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Na prvi pogled, onaj ko bi ovo čuo jednom, rekao bi, je, vidiš, Allah će sve oprostiti. Ali jedan dio ajeta ili hadita, kada se veže za nešto, ne ide jedno bez drugog. Kako su meleci malo, malo prije dobili? Onima koji se budu kajali. I onima koji budu, jer uzvišeni kaže, ne gubite nadu u drugom ajetu, Allah uzvišeni poziva, o robovi moji, poziva Allah te bareke da se ljudi pokaju. Da ga mole da im oprosti njihove grijehe. I zamislite, imamo gospodara koji poziva i želi da ti oprosti. Imamo gospodara koji želi da ti oprosti, a ti ne želiš da digneš ruke i da ga moliš da ti oprosti. Allah želi da ti oprosti, a ti nećeš. Ti nećeš. Šta? Da ti Allah oprosti. A treba ti 5 sekundi, 10 sekundi da zamoliš Allaha te bareke o tala. Gospodar moj, oprosti mi. Jer je logika da si ohol zbog, a ohol je prvi rukun kufra. logika je sama da si ohol, zato nećeš ni da moliš Allah da ti oprosti. Jer si ohol. A oholost ti se najezdila odakle? Od grijeha. I upravo ti oholost ne da kibur da zamoliš Allah da ti oprosti. I tako sam sebe uništavaš. Zbog čega je, braćo moja, Iblis izbačen? Silazite na zemlju, kaže uzvišeni. Silazite na zemlju. Adem pogreši i s pravog puta skrenu. Adem, ali i selatu vasalam. Otac čovečanstva, kaže uzvišeni, da je pogrešio i ta greška ga je koštala čega? Da je skrenuo sa pravog puta. A gdje smo ja i ti? Šta smo ja i ti u odnosu na Adem, ali i selatu vasalam? I Adem odmah moli, gospodar moj, prosti mi. Odmah. I uzvišeni kaže, silazite i od mene će vam uputa dolaziti. Onaj ko bude slijedio moju uputu, taj neće biti žalostan. Taj neće skrenuti. Ako ne bude, jer su samo sišle dvije strane na zemlju. To jest, dvije, jest šeitanova i Allahova partija. Treće nema. I uzvišeni kaže, od mene će vam uputa dolaziti. Ali šta radi Adem Ali Selam? Moli Allaha za oprost. Ako otac čovečanstva Adem ali sela je selam moli za oprost. A to radi Ibrahim ali sela tvoj selam. To radi Šuajb. To radi Ismail. To radi Musa. Isa ali sela tvoj selam. Svi su molili Allaha. Ne samo za oprost grijeha, nego da im Allah primi ono što im je naredio preko meleka da rade. Rabbena te minna, kaže Ibrahim selam pravi kjabu sa Ismailom. U čijem emru? U Allahovom naređenju. Allah mu naredio da pravi kjabu i kad je napravio, kad nije Ibrahim rekao, evo mojih dijela, dao sam za to, potrudio sam se, ovo će me uvesti Ne. Ibrahim zna da ima gospodara koji prima dobra djela pa kaže Rabbena te kabel minna. Allah moj primi ovo od nas. Ibrahim alaih selam pravi šta? Svetu kuću. Na svetom mjestu po Allahovom naređenju. I opet moli Allaha da mu to primi. Da mu primi ono što mu je Allah naredio da radi. Bojeći se da ne bi bilo radi nekog drugog. I e onda možete zamisliti kako je čovjeku držati ili očistiti nijet koji radi nešto što Allah nije naredio. Kako će prije svega dojta Allah da mu primi to? Kako? Nemoguće. Ja kradem, Allah moj primjevo od mene dao sam za džamiju. Nemoguće, braću. Ja sam ukro milijun eura. Gospodar moj, dajem za džaniju, primi od mene. Ili od kamate. Od harama. Ovo samo može uraditi čovjek koji uopšte ne zna kome je gospodar. Da moli Allaha da mu grije primi kao ibadet. A umet je prepravljen grijesima, braću. Umet je prepravljen fetvama za koji se samo kriju pale im su grijesi. Prepravljen. Hoćeš da sviraš, naćemo ti, nije problem. Hoćeš da prevariš nekom. Da ovo sve naćeš, sve danas. Da ti žena skine hijab, sve ćeš naći. Da se našminka, da čupa obrve, da, da, da, da, sve ćeš naći. Samo tražiš rezidenciju nije problem. Vidjet ćeš kako sve ohalali. Znam ja kaže da tebi teško, nije problem, evo ti, kradi. E ne smiješ krasti. Šta ćeš ti znati? Mene onaj koji je stvorio zna o meni sve. Ne trebaš ti meni ni govoriti. Mene Allah vidi. Ako nemam šta da jedim. Mene Allah vidi ne treba mi ništa. Niko mi ne treba ako mi je Allah dovoljan. A on je nama šta? Dovoljan. Pa koga onda da molimo za oprost svojih grijeha? Kome da se obratimo ako ne njemu? Ljudi traže za usluge protu usluge. Ako si mu nešto uradio, on čeka da mu to vratiš. Radili ste na kući, haj kaže dođi ti meni. Uzvišeni ne traži od nas ništa, Allah. Mi njemu ne trebamo. On je neovisan. I nećemo, alaikum salam, i nećemo šta? Da ga molimo da nam oprosti naše grijehe. A ne može ni jedan ustat. I nema dana, dana, samo Allah zna koliko je uradimo. I shodno tome koliko uradimo grijeha, braćo moja, shodno tome koliko uradimo grijeha, sve što je više, sve više treba da se kajemo. A ne da bude obrnuto. Da navikneš na te grijehe koje radiš i da onda kažeš, samo pričaš, meni će Allah oprostiti. Znaš šta radiš? Ti si već, tvoje već srce je šta? Rane ala kulubihima je bun. A ono što su radili prekrilo je srca njihova. Grijesi. Nemaš više snage ni da doviš. Nemaš više, nije te više ni straha, Allaha, jer ti griješiš konstantno. Kako te nije strah Allaha? Gledaj koliko izgubiš, samo zato što ne moliš Allaha da ti oprosti grije. Više te nije ni strah. Ne obazireš se na grijehe. Onaj što je bio prethodni, on je manji od ovog što sad dolazi. I onda dolaze sve veći i veći. Jer šetan zavodi stopu po stopu i ne da ti da se kaješ. Hoće da te zavede. A on zavodi stopu po stopu, neće odjednom. Jer kaže, i ponovo se vraćamo na, na oholost. Gospodaru moj, daj mi vremena do dana kad ćeš proživjeti i vidjet ćeš da ću izavest sve osim tvojih robova kakvi iskreni. Evo, Iblis kaže, ne može prići iskrenom srcu. Šta je problem? Šta je problem da digneš ruke? Šta je problem da digneš ruke i da ga moliš? Konstantno. Konstantno, pa to je za tvoje dobro, suhano. I na kraju krajeva dobro za tijelo, za cijeli umet, za džemat. Kaže dobar je kada bi nešto zapelo u džematu, napravio bi šuru i kaže stante. Molimo Allaha da nam oprosti, nešto nije u redu. Neko od nas petlja. Abdullah ibn Mubarak. A šta sam ja? Ko je Izet hađišća? Šta sam ja naspram Nisam ništa. Ništa. Pa bi vođe muđahida, kada bi trebalo da ide u borbu, ako bi se iz šatora čulo zujanje, to jest učenje Kur'ana, oni bi govorili, odavde stiže pobjeda. Odavde stiže pobjeda. A kad bi čuo govor ili hrkanje, spavanje, kaže ovo je poraz. Šta mislite da mi zavirimo malo, da imamo halifu, pa da počnemo obilazit naše kuće i naše mešide i naše ovo, naše ono. Pa da, šta je ovo, ovo, šta se čuje tu? Odavde dolazi poraz. Gdje su suze prolivene za Allahom te vareke o Kako će srce smekšat i badetu, ako ga ne moliš da ti oprosti subhanom? I ja je na'budu, u ja ke Samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Zašto je stavljeno jedno uz drugog? Ovo je dova u suri Al-Fatiha svaki dan muslimani uči. Šta govorimo la ilaha la, nismo ni svjesni. Samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Jedno bez drugog ne ide, braćo. Ovo je dova. Tebe obožavam, gospodaru moj. I obožavam samo tebe na način kako si naredio. I od tebe, kroz to obožavanje i tražim pomoć. Od koga će drugog? A ne mogu od tebe tražiti pomoć ili samo tebe obožavam, a od drugog tražim pomoć da bi tebe obožavao. Ovo vam je poznato, jel da? I kako poznato. Mnogi danas pozivaju da se obožava gospodar Tebare Kevotala, ali kad za to dođe vrijeme uz odgađanje, ili privremeno, ili površno, uđi tamo u parlament da bi došao do Allaha. A uzvišeni kaže u suri Al-Fatiha Iyake na'budu, wa ne nestaim. Samo tebe obožavamo. Moramo to da kažem. I od tebe pomoć tražim. Obožavanje Allaha te bareke o tala je zasigurno nešto što će te i na daru da samo od njega i tražiš pomoć. Ako ga ne obožavaš kako treba, tražit ćeš ti pomoć, rođo moj, negdje drugo. To budi siguran. Tražit ćeš pomoć i zaštitu mimo njega te bareke o tala. A ovo je dova. Elhamdulillahi rabbi alemin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo Nađite mi vjeru gdje imaš ovakav govor. Elhamdulillahi rabbil lalemi. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Svi svjetova. Svega što je stvorio. Što vidimo i što ne vidimo. Allahu akbar. Šta kaže Yunus ali salatu wasalam? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mina zalimi. Nema Boga osim tebe. Ja sam se doista prema sebi pogriješio. Hvala neka si ti gospodar mu Učinio sam prema sebi zulu. Junus alaih salatu wasalam. Gledajte kratke dove. La ilaha Nema Boga osim tebe. Evo me sad u Mrak, ništa ne vidim. Ali nema Boga osim tebe, Allahu moj. Slavljen neka si ti, ja sam se doista prema sebi ogriješio. Junus, ali i seratu wasalam. I dova ga izbavi. Izađe iz ribe. Jel tako? Poslanici. rasul sallallahu alaihi Kako bi dovio Allaha? Dovio bi kao na bedru da bi mu grtar spadao. shabi, koji su znali kad on dovi vjerovali mu. Nemoj u poslaniće. Tebi će Allah primi dovu. primi će ti Allah. Vjerovali su oni. Oni su vjerovali svog poslanika. Znali su sada čim dolazi da je to uspjeh. Ubijeđenost u uspjeh. Ubijeđenost u uspjeh. Znali su oni. Allaho poslaniće. A on moli ne za pobjedu muslimana i umeta. I za svoje grije moli. Ko? Allaho poslanik sallallahu alaihi vesele. Ja sam dobar. Ja imam dobro srce. Molim Allaha da sve one koji ovako izgovaraju da je Allah uputi na pravi put. Pa da vidimo jesu dobri. Ne da ispitujemo Allahe. Jer mi volimo da ljudi robuju Allahu. Mi volimo da ljudi robuju Allahu te bareke ta'ala. I kad pozivamo ljude i govorimo, ne govorimo im to da bi se mi nad njima uzvisili, da bi ih ponizili. Nije Allaha mi tako. Nego im govorimo što im želimo dobro. Mi vama želimo da uđete sada na u Zašto odbijate? Šta nije u redu ovom što govorimo? Recite nam, mi ćemo prihvatiti kritiku. Ako nije ispravno, recite. Nije nama problem priznat grijeh. Jer kad bi nam to bio problem, onda bi bili u velikom problemu. Mi priznajemo sve što smo uradili od grijeha i svjesno i nesvjesno. Priznajemo i recite nam. Ali kad vam kažemo, uđite sa nama u vrtove džennata koji su ovdje, šta namaz? Robujte Allahu. Ne trebati puno. Ne trebati puno. Malo na dunjaluku, a dobijaš vječnost. Malo na dunjaluku, a dobijaš, dobijaš vječnost. Zato svaki pozivač Allahu, svaki njegov rob u svom domenu mora da obraduje ljude džennetom. Radujte se džennetu koji vam je obećan, ali morate hodati stazama i plodovima iskušenja koja su ovdje. Odavde niču plodovi dženneta, braćo. Na Dunjaluku niču plodovi za džennet. Ovdje se beru deređe. Ovdje su muke, jad, iskušenja i patnje, ne tamo. Tamo je rahatluk, a svi ćete umri. I stari, i mladi, i bogati, siromašni, gladni, nejaki, jaki, visoko pozicionirani, ne znam kako, svi će umreti. Kulnu neftin daj katul Svako živo biće na zemlji će smrt okusiti. Ja ti neću moći ništa pomoći kad budeš umiran. Niko ti neće moći pomoći. Osim ako ne budeš od onih Inne ledine kalu rabbuna Allahu thumme stakamu. Koji kažu naš gospodar je Allah, istraju na tome, fela alihim velahum jahzenun. I nema straha za nje, nema ni tugovanja. Onda ti dolaze meleci na svrtnom času. I pomažu te. Neće ti doći melek u kaboru u ružnom obliku, ne. Lijepog i mirišljavog dijela. Allah molim da to doživi Neće. Jer kakva ti dijela budu, takav će doći. Ako bude dobro, i bit će ti dobro. A ako bude zlo, i bit će ti zlo. A vallahi, tako mi Allaha, braćo. Da ne opisujem kako mi je lijepo ovdje sa vama. Često volim govoriti svima. I ovo ću stalno sad govoriti. Samo o grijesima. Vallahi, imamo problem sa grijesima. Ja prvi, za vas ne znam. Imamo, braćo, problem sa grijesima. Zato što uzvišenite te bareke tala neće spojiti lopova i Mohsina. Neće spojiti, odvojit će ga. Još ovdje na Dunjaluku će ga odvojiti. Neće Allah spojiti mulju i petlju i ono koji hoće, Allahu te barak i ta neće. Razdvojit će i sve. Ko Allah, radi čega? Zbog čega kradeš? To su grijesi. Zbog čega lažeš? To su grijesi. Zbog čega mi radiš iza leđa? To su grijesi. Ogovaramo jedan drugog, to su grijesi. Potvaramo jedan drugog, to su grijesi. Pa kako će Allah spojiti mene koji ja možda ili tebe koji to nemaš, a ja imam? neće spojiti Allaha dok se ne budemo kajali. Neće spojiti dok se ne budemo kajali. Ako hoćemo da nas spoji, moramo se kajati. Ako, treba, ako se kajemo, kajanje mora biti iskreno. Da ostaviš ono što znaš da ima kod tebe. Pa i ako znaš ti sam da brat ima nešto kod sebe, šuti. Šuti, pokrij mu sramotu i kaži mu face to face, samo u četiri oka. Samo u četiri oka. Ako možeš da se smiješ trgovcu, čafiru u prodavnici ili direktoru, ima da se nasmiješ i svom bratu islamu. Njemu je najpreće da se nasmiješ. To ti je naj, najskuplji osmijeh. Najskuplji osmijeh od obaveza koje je stavio poslanik sallallahu A ne da ga mrziš što on kod sebe ima nešto. Jer si ti možda bolji od njega, bolje učiš Kur'an, znaš više na pamet, pa te taj te ponese, možda je on bolji kod Allaha od tebe a ti i ne znaš. Jer kod Allaha je najbolji onaj koga se šta? Najviše boji. A ko se Allaha najviše boji, mi ne znam. Ja mogu ovdje vama glumiti, vi meni. Ne znamo mi to. Iskušenje će pokazati ko se boji Allaha. Iskušenje će pokazati ko se boji Allaha, a ko se boji nekog drugog. Kaže Allah te bareke wa taala: "Wallahu yuridu an yatuba aleikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu hentamilu mejlen azima. Kaže uzvišeni, Allah želi da vam oprosti. A oni koji se povode za svojim strastima, žele da vas pravo puta skrinu. Nema, braćo, nema ničeg da trebaš radit, a da nije u krizi. Nema ničeg da trebaš radit, a da nije u Allahovoj knjizi sunnetu. Nema. Sve što treba da uradiš, naćeš tu. Sve što nema, nemoj ni radit. Ne trebaš ni radit. Zato što to nema gdje? u knjizi koja šta? El me kmetu lekom dinekom, ve kmetu alekum ni'meti, ve reditu lekom u islame Ako nema u knjizi, nemoj ni rad. Zašto? Pa nije ti dokaz. Radiš, a nema u knjizi. Sve što nema, nemoj ni rad. Ne možete niko ni natjerati. Ne može ti niko ni reći, to uradi, ne može. Ne može Allaha mi jednog jedinog. A Allah će te uputiti imene i tebe i cijelo čovječanstvo, samo ako budemo iskreni jer će uzvišeni dat da se njegova knjiga prepozna. Uzvišeni će dat kao što je obećao u Kur'anu da će bditi nad njim i čuvat će ga do sudnjeg dana od iskrivljenja. Neće Allah dat da ja vama ovdje petljam, muljam i lažem i da odem odavde vi kažete ono je sunet. Ne, ne, neće Allah dat ni da odem do praga Slovenije, do granice. A pokazat će da sam ja vas lago. To zapamtite, braćo. To zapamtite dobro. Neće Allah da da bilo ko na ovom svijetu sa bilo kakvim zvanjem ili titulom misli da može da vara Allaha i njegovu vjeru, a da ga Allah ostavi, da ne ukaže na njega da je lažao. Neće Allah mi jednog jedinog. Vel kad fetanna ladine min kablihim, vel ja'lemen Allahu ladine sadaku, vel ja'lemen al kadibin. U ovo ne vjeruje samo onaj ko ne vjeruje Allaha. U Allahove ajte. Allah kaže da će pokazati ko govori istinu, ko laže. Zato uvijek kad kažemo, molimo Allaha da nam oprosti što smo pogrešili. To je od mene i od šetana. A što sam pogodio, to je od njega. Ali da radim, a nema u mojoj knjizi, u Allahovoj knjizi, neću. Tako mi nešto najlakše. Jer ako nema dokaza, <laughs> neću ga ni raditi. Nemam potrebu. A da i pogledajte, i opet dok radiš, opet moraš šta? moliti Allaha da ti to primi. Ono što je on naredio da radiš. Moraš ga moliti da ti to primi. Koliko danas ljudi izmišljaju i badete. Koliko ljudi danas izmišljaju i badete i rade, misle da je dobro, samo ne znam da li Allah moli, da li moli Allah da im to primi. A Allah o tome nije objavio ni harfa jednog jedinog. Zar nije Allah u poslanih sallam mučio se 23 godine? 23 godine neprestanog rada i dave i pozivanja, namaza, sadake, džihada, borbe, dave, sabura, da bi mi danas to tako jednostavno, eto bio jednom poslanik, mi vjerujemo Allah i završeno. Nije, braćo Svano. Ova Islam, od njega su se brda, nebesa i zemlja ustegli, braćo, da nosi. Ustegli da nosi. Ovo nije mala stvar. A čovjek preuze mane. Ovo mogu da nosi samo ljudine. Samo muškarci. Za ovaj din trebaju muškarci, braćo. Koji će saburati. Obožavati Allaha na način kako je on jedino zadovoljan. Koji će moliti Allaha te kretala za oprost. Koji će raditi ono što Allah od njih traži, a najveće ga moli da im primi. Koji će pozivati na dobro, odvraćati od zla. Koji se neće stiditi svoje pripadnosti. Jesam musliman, evo me. Šta je tu problem? To što vi izmišljate nama imena, da smo ovo, da smo ono, to nama ne predstavlja problem. Zovite nas ako hoćete krncima, svejedno nam je. A poslanika ste nazivali tako. Gore od toga. Pa jeste li šta napravili? I njega ste htjeli ubiti. Pa jeste li šta napravili? Htjeli ste pobijati sve ashabe na, i na bedru i na uhodu. I na hendeku. Mislili ste da ćete šta? Da ćete završiti misiju. Što niste to uradili? Hiljadu često i nešto godina pokušavate da zatrete, Nikako vam ne ide od ruke. Šta je problem? Problem je što ste vi mušici, a mi imamo svog gospodara. I problem je što vi vama, što imate sve, svu tehnologiju, mi nemamo ništa. I problem vam nastane onda kada vidite da se mi brinemo za svoj vjer. E to vam je najveći problem. Kada vidite da mi brinemo da ovu vjeru niko ne dira. Kada vi vidite da brinemo da je ne damo pit ni sa jedne strane. I trudimo se i opet molimo Allaha, jer bez njega ne možemo ni pokazati ovu vjeru kako treba. Jednostavno bez Allaha ne možemo ništa. Ništa ne možemo bez njega. Ništa ne možemo bez Allaha, braću. Zato ne dozvolite da makar ni trunku jednu mišliš da si ti neko i nešto. Da se nemoj ni pokušavati. Nemrud je tako nešto uradio. Pa uzeo koplje da, da gađa Allaha, popio se na, na pa mu Allah dade mušicu da mu uđe. I mušica mu mala, maljušna, jedva je vidiš. Hoda mu po mozgu i po glavi. I onda on uzme onu paliju pa sam sebe udara. Kakav si ti Bog, sam sebe udaraš. Šta ti je sad? Kakav si ti Bog, mušica te obori na noge. Ubite mušica. Allah, kad zaradimo kod svog gospodara, to jest, kada do, dođemo na visoke stepene, zapamtite dobro, Allaha mi jednog jedinog. Nećete spuštati ruke i dobiti Allahom će vam se odazivati. Nećete spuštati ruke i dobiti Allahu, a gledat ćete tragove dove koja je već primljena. U vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam bio jedan asab koji se zvao Salebe. Salebe. On je služio poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa jedne prilike Allahu poslanik ali selatu poslao ga negdje za svoje potrebe, a ovaj ashab je u putu ugledao jednu sariku kako se kupa. Ashab je ugledao sariku kako se kupa. Vidio je bez odjeće. Pa je ashab pobjegao u brda, kada je to vidio, pobjegao je u brda između Meke i Medine i straha da poslanik sallallahu alejhi nešto ne sazna od toga i da Allah neće poslati objavu vezano za to što on uradio. A on je to uradio, braćo, slučajno. Nije on stao pa gledao. Nego naišao vidio ono da se kupa. A kad je srce čisto, ono je vallahi čisto. I ne trebaš, ne treba njega ni ubjeđivati. Je li ili nije haram, je li nije grije. Ne, ne, ne. On sam ode. On sam ode prepozna grije. Pa kaže, otišao je brda između Mekke i Medine i nije ga bilo oko 40 dana. I poslanik sallallahu alejhi je osjećao da ga nema, nedostajao mu je. Pa je upitao, kada je Džibril alaih selam spustio, donoseći objavu Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, prenuo mu je selam od njegovog gospodara i rekao mu da jedan od sljedbenika njegovog umeta boravi na tom i tom mjestu. Melek govori Salebe tu. Pa kaže, i poslanik sallallahu alaihi naredi Omer ibn Hatabu i Salmanu da ga nađu i da ga dovedu. Pa je Omer sa ovim ashabom krenuo da vidi gdje je Salebe. Zašto ga nema? Pa su došli blizu jedne, jednog klanca i tu su strili jednog čobanina koji se zvao Zufafe. Pa ga Omer upita da nisi, kaže, možda u brdima vidio nekakvog mladića po imenu Salebe. A kaže ovaj čoban, jel ti misliš na bjegunca od džehennema? Kaže Omer, čuj, kakav je bjegunac od džehennema? Kaže, Omer ga pita, kako ti znaš da on bježi od džehennema. Kaže, Omere, zato što svaku noć, kaže, između ovih stijena, taj čovjek, hvatajući se za svoju glavu i počne da dovi Allahu te bareke tala, riječima, da si mi Bog dom i dušu i tijelo usmrtio, pa da me na suđenje izvodiš radi ovog što sam vidio. Pa kaže Omer, e njega tražim, to je taj. Pa, su, pa je pastir odveo blizu tog klanca i taman kada su došli Omer ugleda, Salebe izlazi. I Omer ga gleda. I sluša Omer šta i ovaj. I ovaj ponavlja dovu. Da si mi Bog do mi dušu i tijelo usmrtio, pa da me na sveđenje računa ne vodiš. Ashab se boji polaganja računa što je ugledo ženu slučaj. Pa kaže, kad je ugledo Omera, Omer mu pohita i zagrli ga. Hodi Salebe. Zagrli Omer Salebe, Salebeta. Pa ovaj pita, kaže, o Omere, je li poslanik saznao za moj grijeh? je li stigla objava? Sigurno je stigla objava ovom što sam ja uradio. Kaže Omer, ne znam ništa, osim da te se sjeti uči i rekao da te dovedemo dole. Pa kaže Salebe, o Omere, ne vodi me pred njega osim kad bude u namazu. Stiglo da ga gledam uči. Allahu Pa kaže, nakon što su stigli Omer i Selman, stadoše iza Safa, iza Safova, a poslanik sallallahu alejhi predvodio namaz i učio u namazu. Kada je Salebe čuo glas poslanika sallallahu alaihi sallam, odmah je pao u nesvijest. Odmah je čista duša pala u nesvijest. I iskrena. Pa kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, nakon što je završio namaz, pita Omere, sedmane gdje Kaže, evo ga lao poslaniće. Evo ga, u nesviješte. Pa poslanik sallallahu alaihi sallam priđe mu i prodrma ga, a ovaj dođe sebi. Pa ga pita, kaže, šta je razlog tvoje odsutnosti Salebe? Gdje si bio? A on kaže, moj grijeh lao poslaniće. Moj grijeh je razlog. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, a zar nećeš kaj da te uputim na ajet koji briše grije i prestupe? Hoću Allahu poslaniće. A on poslanik sallallahu alaihi sallam prouči. Rabbena atina fi dunja hasenata wa fil ahireti hasenata wa qina zabena. Gospodar naš, podaj nam dobro i na ovom, a i na onom svijetu i sačuvaj nas patnji ovu. Pa kaže Salebe, Allahu poslaniće, moj grijeh je veći. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ne, Allahove riječi su veći. I reče mu poslanik sallallahu alejhi ve da ide svoje kući. Nakon što je otišao kući, opet ga nije bilo osam dana. Pa kaže Omer Selman, Allahov poslaniće, izgleda da se Salebe razbolio. Dobro bi bilo da ga obiđemo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve otišao k njemu i kad je došao njemu, Salebe je ležao bolestan i uzeo njegovu glavu i stavio na svoje krilo. Pa Salebe reče, odmah svoju glavu sa krila poslanika sallallahu alaihi sellem, pa ga upita Allahu poslanik alaihi salatu selam, kad kažem sallallahu alaihi sallam, recite i vi braću Allah vam svako dobro. Doneste salavat na poslanika sallallahu alaihi sellem. Pa kaže, zašto si, kaže, skinuo glavu sa moga krila, kaže, Allahu poslaniće, zato što je prepuna grijeha. Ona nije dostojna da bude u tvom krilu. Pa kaže, na što se žališ? A on reče, Allahu poslaniće, kao da mi mravi, kaže, hoda između kostiju mesa i kože. Tako se osjećam. Peku me grijesi. Mrtvog rane ne boli, ali ovaj ashab je živ. Peku ga grijesi. Pa kaže, poslanik Salovi Selem, a šta želiš Salebe? Kaj lao poslaniće, želim oprost svoga gospodara. Želim da mi Allah oprosti. Pa on reče, tog trena se spusti Džibril alaih salatu selam i kaže poslaniku sallallahu alaihi selam, o Muhammede, uistinu ti tvoj gospodar šalje selam i poručuje ti da me ovaj moj rob susretne sa grijecima koliko je pjeska na zemlji, kaže, ja bi ga susreo sa istom toliko oprosta. Nakon što je čuo ove riječi Salebe, uskliknu i pade mrtav. Presad. Završi Salebe na Dunjalu, Čim je čuo da se nešto o njemu radi, Allah poslao mene kada kaže poslaniku sallallahu alejhi da ovo kaže Salebe. Da me moj rob sretne sa grijesima koliko je šta? Pjeska na zemlji, ja bi ga sreo sa još toliko oprosta. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve naredio da ga okupaju i da ga obuku u čefine i dok mu je klanjao ženazu, dok su pratili ženazu, poslanik sallallahu alejhi ve je hodao na prstima. Pa su ashabi nakon ukopa pitali ga Allahu poslanice, vidjeli smo te kako hodaš na vrhovima nožnih prstiju. A on sallallahu alejhi ve reče: Tako mi onoga koji me je poslao sa istinom kao poslanika, nisam bio u stanju da spustim svoje stopalo na zemlju zbog mnogobrojnosti meleka koji su sišli da ga isprate. Za grije koji je vidio slučajno. Gledajte koliko je se ashab kaju, Koliko je molio Allaha da mu oprosti i šta je dobio? Dobio vahjom. Objavom dobio. Džibril silazi i obavještava da mu je oprošten. Ne samo njemu. Svakom onom, kaže Allah te bareke وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى Ja ću, kaže Allah te bareke wa ta'ala, obratite pažnju. Ja ću sigurno, kaže uzvišenje prirodno značenja, oprostiti onome, sigurno ću oprostiti onome, pa dvije tačke. Kome? Koji se pokaje, zatim vjeruje, dobra djela čini i zatim na pravom putu istraje. Kaže Allah te bareke wa ta'ala, sigurno će oprostiti onome koji se pokaje, Moraš se pokajati. Zatim moraš vjerovati u Allaha te bareke otala tala Zatim činiti dobra djela ono što ti je naredio da radiš i da se kloniš zabranjenom i zatim da na tome istrajiš. Da ne staneš u pola puta. Ovi su oni kojima je zagarantovan oprost gospodara te bareke otala. tala. Molim Allaha uzvišenog da nas učini da budemo oti. Allaha te bareke otala molim da nas nadahne da ga molimo za oprost svojih griha. Allaha molim da oprosti svim muslimanima i muslimankama. Allaha molim da oprosti svim muslimanima. Allaha molim da uputi sve narode. Allaha te bareke o molim da oprosti svim muslimanima. Molim Allaha uzvišenog da pomogne svoje borce gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allaha te bareke o da pomogne sve narode da, da kako bi smijenili tagute sa svojih vratova. Allah te bareke otala molim da pomogne našu braću u Egiptu, u Palestini, u Iraku, u Afganistanu, u Čečeni i svuda gdje se bori da Allahova riječ bude gornja. Molim Allah te bareke otala da nas sastavi zajedno u ženetu. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allahu naš oprosti nam grijehe. Allahu naš, potrebi smo Tvoje milosti. Oprosti nam i oprosti ono što uradimo i svjesno i nesvjesno. Molimo te gospodaru nebesa i zemlje da nas uputiš na ono što je najbolje. Da nam istinu pokažeš istinom i da je slijedimo. A da nam neistinu pokažeš neistinom i da je se čuvamo. Gospodaru nebesa i zemlje, tako ti svi tvoji imena kojima si sebe nazvao u Kur'anu za koje znamo i za ona koje si ostavio kod sebe u gajbu, molimo te da nam oprostiš. Nemoj nas iskušavati onim što ne možemo izdržati. Molimo te da nas poštediš iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Allahu naš podari nam bereketa u našem radu za islam. Podari nam bereket u našoj djeci, u našim ženama, u našem radu za tvoju te bareke o tala vjeru. Molim Allah uzvišenog da mi oprosti ono što sam pogrešio, to je od mene i od šeitana, a što sam pogodio to od, te bareke o tala. I za kraj, braćo moja, pošto je ovo za ovaj put i ovo moju posjetu zadnji ders večera sa vama, ostaje mi jedino da vam ovako svima kažem da mi je bilo prelijepo sa vama, vallahi, da mi je ovo prošlo tako brzo, nisam ni svjestan, da su mi trenuci sa vama bili prelijepi. Nadam se da je i vama bilo sa mnom lijepo. Mene što se tiče, halalite mi ako sam vam šta uradio, nažao ili učinio. A vas, ja inače običavam reći često, Nek se ne sikira ni jedan musliman, ni muslimanka, a ima ti sporova, bude. Što se tiče mene, nasudnji dan dolazi čist kod majke rođa. Tako mi je Allah, sve što god je bilo ja halal. Svi bez izuzetka. I onim špionima što me špioniraju. Ima, ne interesuje. Munavcima i svima, ne interesuje. A pravo je kod Allah, ono što ni traži, to ja ne mogu. Ja govorim za sebe. Ono što je mene. I želim da vam kažem da vas volim Allah Da volite jedan drugog. اللهم صل وسلم وصفاته السلام عليكم ورحمه الله مسموح لا تبقى ولا ترسل عزك حاضر وغياب وقلبي عمر ما www.malta.com soba pura bienna okolnosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na fanku. Posjetite nas www.paltav.com Soba put, uvijen, soba put, uvijen. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernik Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernik